Allahun xhelle ue ala e falënderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, lëvdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra po vazhdojmë sonte alhamdulillah me ndejat, kuvendet tona rreth asaj që Zoti xhelle ue ala ka shpallur në librin e Tij. Kemi thënë se ky Kur'an është udhëzim me plot kuptimin e fjalës, andaj edhe në përpjekjen tonë për ta kuptu fjalën e Allahut xhelle ue ala duhet tejkaluar nivelin e njohjes gjuhësore të asaj që thuhet, por të kalojmë tek niveli i udhëzimit me atë që thuhet. Prandaj këto që po i marrim gjatë ndejave tona, komentin e gjuzit amme, komentin e gjuzit 29, po edhe amme, inshallah, edhe tjerave që kanë të bëjnë me fjalët e Allahut tebareke ue teala, shpresoj që të kalojnë në udhëzim, domethënë që me këto fjalë të udhëzohemi në jetën tonë të përditshme. Të dimë si të reagojmë, si të veprojmë, të dimë si të gjindemi, si të bëjmë zgjidhje problemeve të ndryshme, të dimë me çka obligohemi, me çka ngarkohemi e forma të tjera të udhëzimit me fjalët e Allahut tebareke ue teala. Me një fjalë ta organizojmë jetën tonë dhe ta orientojmë në frymën e asaj që Allahu ja ka shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky është takimi i fundit me surën El Kalem, deri më tani kemi marrë tri takime me surën Kalem, dhe sot inshallah tentojmë me e përmbyll këtë surë edhe pse ka ajete që kanë met bajagi, por besoj që do të jetë një takim i mjaftueshëm për të përmbyll këtë surë. Disa ajete do të kalojmë pak ndoshta ma shpejt nëpër to, mirëpo megjithatë nuk do të lejojmë që me emrin e Allahut të mbetemi borxh në sqarimin e asaj që duhet me e ditë lidhur me këto ajete që janë në përmbyllje të surës El Qalam. Madje disa nga dietarët kanë thënë se nëse lexuesi don me nda surën El Qalam në dy pjesë, Atëherë pikërisht pjesa e dytë fillon këtu ku ne sot do të vazhdojmë tutje inshallah. Për. Ku Allahu xhelle ue ala thotë inna lil muttaqin inda rabbihim jannatin na'im. Të devotshmëve ju takon tek Zoti i tyre xheneti i begatuar. Do të shpjegojmë po veç përkthim i lirë komentin e kësaj. Për dy arsye, e para për shkak se është një fillim me përgëzim Pas një fatkeqësie që ju ndodhi disa njerëzve, pas një problemi, tashmë fillon një lloj përgëzimi. Dhe ky përgëzim që do të jetë sonte inshallah fryma dominuese e sqarimit, është edhe në aspektin e premtimit ndaj kategorive të caktuara të njerëzve për shkak të mundit dhe angazhimit që kanë dhënë, po edhe në anën tjetër përgëzim për të vërtetën që ata e kanë bartë dhe sigurinë që u jep Allahu tebareke ve teala në lidhje me atë që kanë besuar. Pasi që Allahu përmendi rastin e pronarëve të kopshtit dhe si nuk patën udhëzime të mjaftueshme në kuptim të besimit dhe në kuptim të devotshmërisë, jo në kuptim të njohurisë, nuk patën sabër, ju munguan Devotshmëria dhe frika ndaj Allahut tebareke ve teala e kështu me radhë që ta ruajnë këtë begati që Allahu ua dha. Deshtën që ta marrin të tërën për vete. E pastaj e humbën të tërën. Pasi Allahu përmend kopshtin dhe pronarët e kopshtit dhe si u mashtruan mas kopshtit, Tash fillon me tregu Allahu xhel-le ve ala kush janë pronarët realë të kopshteve. Dhe cilat janë ato kopshte reale që për to duhet njeri të lodhet, të vrapon, e të angazhohet. E që janë të përjetshme, e që janë të përhershme, të vazhdueshme. Nuk ka frymë, nuk ka fatkeqësi, nuk ka asgjë që ka mundësi me rreziku apo me i djeg Kjo inne kemi përmend disa herë domethënë është një lloj sigurie. Edhe pse fjala e Allahut është mjaftueshëm siguri, por Allahu xhel-le ve ala përdor edhe domethën forma të caktuara gjuhësore që në formulimin e tyre të japin me kuptu se bëhet fjalë për një garancë të palkundur, pa rezervë, të pahamendur, inne, pa dyshim, pa asnjë lloj mëdyshje, garanton Allahu azze ve xhel, lil muttekin. Kjo li këtu të nderuar vëllezër, kjo lami që ka ardhur në këtë ajet, realisht vjen me tri kuptime në gjuhën arabe edhe në përdorimin kuranor. Por tash që mos zgjerohem në trajtime gjuhësore, edhe për shkak të dallimeve që kemi në gjuhë, dua ta përmend veç këtë lam se është me rëndësi në kuptimin e kësaj që Allahu ka thonë. Kësaj i thonë lamul istihkak, lami që tregon se ajo që vjen pas kësaj, ata e meritojnë. Nga, nganjëherë vjen lami për pronsi, lil-lahi ma fis-semavati, lil, Allahut i takon, pronë e tij është, apë. Por nganjëherë vjen për t'tregu se këta e meritojnë. Prandaj kur bie fjala për xhenete të përjetshme, të përhershme, për begati të patjetërsueshme dhe që kurrë nuk humbin, është një kategori që e meritojnë. Pse, pse ka mundësi njeriu me pas diçka që nuk e meriton po? A ka njerëz në dunja që kanë pasuri po nuk e meritojnë? Po nuk e zbatuat, ju do të vuani. Ama moszbatimi i drejtësisë nuk është dëm pafundësi, jo. Mund të ketë padrejtësi dhe ka padrejtësi sot në dunja, shumë. Por e ka një afat skadence. Sot ka në dunja që njerëz meritojnë të kenë diçka, nuk e kanë. Meritojnë ta gëzojnë një të drejtë, po nuk e gëzojnë. A ka në dunja kështu? Ka. Ka se ka të padrejtë që ua uzurpojnë pasurinë. Ua kontestojnë dhe ua mohojnë të drejtën e caktuar për diçka që i takon. Ka, dunjaja qështu, do të thotë. Prandaj nuk duhet dunjanë njeriu me pas njësi matëse për drejtësi. A është e drejtë, a nuk është e drejtë? Për të vërtetën, a është e vërtetë, a nuk është e vërtetë? Nuk duhet të jetë njësi matëse dhe kriter ajo çka dikush posedon. Për shembull, nëse një njeri ka shumë pare, dikush me thonë çka të thotë ai qashtu është. Kjo është çuçi ka burane ta bën. S'është qashtu apo? Nga sa atij s'ia ka vendos Allahu këtë lam të meritës. Jo. Nuk e gjen këtë lam Allahu që thotë atyre që u kam jap në dunja Jau jap këtë lam të meritës, jo. Ka herë jau jap lamin e pronësisë në dunja që jau ka dhonë, por jo lamin e meritës. Ndërsa, kur bie fjala për meritorët e kopshteve, Allahu thotë lil muttekin. Ata janë kategori e caktuar e njerëzve, kush janë ata muttekinët? Mutteki është, e përkthejmë në gjuhën e përditshme ose në Kur'an i devotshëm. Por mutteki është ai i cili ruhet. E patëm ma herët rrëfimin për ata të kopshtit që nuk ditën m'u rujtë. Nuk ditën m'u rujtë. Allahu ua dha kopshtin, nuk ditën me e rujtë, e humbën. Allahu ua dha begatinë, nuk ditën me e rujtë, e humbën. Allahu xhallahu ua dha argumentet, nuk ditën m'i vlerësu, i humbën. E këta nuk humbin. Këta që Allahu ua jap din me rujt. Po ua dha besimin e rujn. Po ua caktoi kufit i rujn si shkelin. Po ua dha argumente i rujn, ngase din si me përfitu, këta din me rujt. Këta jan ruajtësit. E po pasi këta ruajnë diçka, që Allahu ka kërkuar prej tyne, edhe Allahu ua ruan xhenetin veç për ta. Ngase, qështu është, shpërblimi është mi bazën e veprës, qëta janë muttekint, që din me rujt, edhe begatin, edhe besimin, edhe argumentin, por din me i rujt edhe gjymtyrët, ata din me rujt syt, ata din me rujt veshin, ata din me rujt gjuhën, nuk i humbin, Prandaj ruajnë krejt atë që Allahu xhallahu ala ua ka dhënë në ruajtje, ata ruajnë. Prandaj kur fol Allahu xhallahu ala për fenë e tij si e quan Allahu kët? Si e quan? E quan emanat apo Edhe thot inna aradna al-amanata. Na ia na ia paraqitëm emanetin, shpalljen. Qiejve dhe tokës e kodrave s'patën guxim me e marr ato. E mori insani kët emanet. Pastaj Allahu xhallahu thot: "Wala takhunu amanatikum." Mos i trothoni emanetet që i keni marr. Keni marr emanet prej Allahu, duhet me ruajt këtë emanet. E po ata që e ruajnë emanetin, Allahu xhallahu ala thot për juve ka xheneta. Ama këto xhenete kët kët pron të pakontestueshme me me vendim të pronarit Ngase, i kujt o xheneti? I Allahut azze ve xhel. Ai ia jep kujt don. Prandaj, Allahun duhet me e pyt, kush shkon n'xhenet? A ne gjithnjë debate, a shkon n'xhenet, a shkon n'xhehenem? S'ban na m'u vet për këtë punë. Nuk jem na pronarët e xhenetit. Duhet me pyt Allahun xhelle ue ala. E ku e jep Allahu për këtë përgjigjen? Në Kur'an, inna lil muttaqin. Qëta jan n'xhenet. Ata që janë ruajt. Tash disa janë ruajt ma pak, disa ma shumë, është Allahu ai që ka me e vlerësu kontributin e ruajtjes së çdo kujt. Allahu është ai që e vlerëson, jo na. Mirëpo, ai që nuk e ka pas jetën të organizuar mbi bazën e kësaj ruajtje, ai ka humbur. E dikush që ka rujt, tash diçka ka rujt, e diçka i ka hup për udhe, Allahu është ai që ka me vlerësu se, a që e ka rujt, a është e mjaftushme për me shpërbly, edhe pse diçka ka hup, nuk e dimna. Allahu xhele ue ala është ai që ka me e gjyku, apo. Por ata që ruajnë, sa ma tepër ruajnë, ma tepër e meritojnë titullin muttekin. E sa ma tepër e meriton titullin muttekin, ma gjër i shkon xheneti. Ngase xheneti gjerësohet, zgjerohet mbi bazën e këtij titulli, apo. Sa ma tepër ki hise në muttekin, ma tepër ki hise në xhennatin naim. Kjo është rregulla. Sa ma tepër ki hise në e minel muttekin, qaq ma tepër ki hise në xhennatin naim. Qaq ma tepër ki hise. Mirëpo të nderuar vllazër, Allahu këtu e muttekinve ju thot, inde rabbihim, te Zoti i tyne e kini këtë. E ku është ajo te Zoti i tyne? N'ahiret. N'ahiret. Prandaj mund të jesh i devotshëm. Mund të jesh ai që ruhesh. Por derisa je n'dunja, ka mundësi ajo që e meriton, mos me t'u dhonë. Ka mundësi me t'u cenu e drejta, ka mundësi! Ngase, nga format e ruajtjes është edhe kur dikush ta merr të drejtën. Si ki me e rujt tashti veten, si ki me reagu, çfarë ki me bo, a ki me i qu udhëzimet e Allahut xhele ue ala kështu me radhë. Prandaj, Allahu tebareke ue teala, përmend se te Zoti i tyre, kjo është ajo çka besimtari dhe besimtarja duhet me shpresu. Te Allahu tebareke ue teala, te xheneti i tij atje, atje është apo. Prandaj, nëse të cenohet një drejt, nëse të mirret diçka, nëse nuk arrin, domethonë atë çka mendon se ti e meriton n'këtë dunja, nuk arrin këtë n'këtë dunja, ti ndjeki rrugët e duhura që Allahu të ka mësu. Gjithsesi, mos u dorzo. Mirëpo, ajo çka është me rëndësi është që mos mu dëshpru, mos mu zhgënjy. Apo Ngase shpeshherë njerëzit duke kërku të drejtën që ju takon. Apo? Edhe kjo është nga absurditetet që ndodhin tek njerëzit. Dikush e pretendon një të drejtë që i takon. Mirë, kush të ka thonë se kjo e drejtë të takon? Zoti m' ka thonë. Apo? E tani duke e kërku të drejtën që Zoti ia ka dhonë, duke kërku të drejtën që Zoti ia ka dhonë, ajo e drejtë mund të vonohet, mund të mos vjen, e tani nga pamundësia me e rujt tempon që duhet me e udhëheq veten në kërkimin e drejtës, ai fillon me i prish punët me Zotin, apo. me u zhgënjy, e me mendu keq, me u dobësu n'ibadet, pse Allahu s'po ndihmon, pse Allahu, kjo, që kjo është e që, domethënë, nënkupton me rujt, e ruan mendimin e mirë për Allahun, përkundër shkeljes që i bëhet, e ruan përkushtimin ndaj Allahut, përkundër ndoshta padrejtësive që i bëhen. Kjo me rëndësi, kupton. Të nderuar vllazër, nga jeta e përditshme na e shohim, kupton. Kur ne e kërkojmë një të drejtë që na takon, individuale, kolektive, çfarëdo qoftë, kupton. Kërkimi i kësaj të drejte, apo, me e formulu kështu, intenziteti i kërkimit të kësaj të drejte, Shkon tu u shtu presioni, ma shumë e kërkon, po. Intenziteti i, intenziteti i kërkimit të kësaj të drejte, a është përmputhje, a është në përputhje me intenzitetin e shtimit të ibadeteve me Allahun xhele ue ala? Domethënë, sa ma tepër e kërkoj një t'drejtë, ma tepër tani edhe e ruj raportin me Allahun, ngase di se raporti me Allahun do të përcakton edhe stabilitetin tem në kërkim të kësoj drejte. A shkon kjo në kësi përputhje? E dimë përgjigjen ato. Prandaj të nderuar vllazër, nuk është kërkimi i të drejtës veç njëri me bo ni shkrim, me bo për shembull një postim apo çka, a pse kjo padyshim është prej formave. Mirëpo ditën ke bo postim, natën çka ke bo? Natën çka ke bo për këtë postim? A e ke rujt Allahun xhele xhelaluhu? Nëse ke bo një postim për një t'drejtë me kërku, po, a e ke rujt Allahun dikun tjetër n'do kufi ku ti e shkel at drejtë, s'ta shkel kurkush, ti po e shkel. Domethënë nëse një e drejtë na shkelet, e dojna që Allahu xhele ue ala me na ndihmu në rikthimin e kësoj drejte, apo? Kërkimi i kësoj të drejte, a shkon në përputhje edhe me garantimin e do t'drejtave që na vetë po i shkelim, s'po i shkel kurkush, në raport me Allahun xhele ue ala. E që kjo është inna lil muttaqin. Këta janë muttaqin që dinë me rujt balansin, dinë me rujt raportet, dinë me rujt dinamikën e e e, e kërkesave, dinë me rujt do sene. Pse Allahu i ka mësuar ato. Mirëpo të nderuar vllazër. Kjo çështje e xhenetit, e kujt i takon, e kush është i shpëtuar, e sene ka qenë debat historik apo. Që dhe sot është apo. Paramenoje absurditetin apo. Njerëzit e kemi cek disa herë. Njerëzit që s'besojnë xhenet. Hiç s'beson xhenet. Ashtu s'ka. S'beson ringjallje hiç. Mi po fort i jet hatri me i thon ti je në xhehenem. E pse unë s'e kuptoj apo? Ose me i thon ti s'ki me shku në xhenet. Po ti s'beson hiç, Allah, çka, çka po idhnohesh për këtë punë? Ti hiç s'beson. Andaj është kontestu, historikisht kjo punë, qe për shembull në suren Kehf, ata dy kojshit, njënit i ka ep Allahu pasuri, ka ep Allahu tebareke ve teala, dhe më hanë mirësi e kështu me radhë, ai ke, mirëpo arrogant, mohus, s'ka besu Allahun azze ve xhel, ka thonë krejt çka po shihni këtu të mijat jon, unë i kom bo vetë, qashtu ka thonë, jepë, Atij kojshisë vet i ka ep Allahu pak, pak i ka lonë. E ky i pasuni i ka thonë këtij kojshisë fukara, ça kom unë s'ka. ai kojshia i ka thonë, më fal kështu edhe, shkon kjo e harxhohet e, ta merr një herë dikun, ta merr në, në, në vjen diçka. Unë shpresoj se ka Allahu me m'jep, ma shumë nesër, se ty që të ka ep këtu apo. Çka ka thonë ai kojshia, kur u përmend tash xheneti, se për dynja ka unë, për dynja e kena kry, i kam punt ma mirë, ama unë ta garantoj se, edhe nëse ka kiamet, unë s'besoj që ka, po edhe në pastë, prapë kom me i pas punt ma mirë se ti. Qysh? Ue lein rudidtu ila rabbi. Edhe n'u kthefsha te Zoti, n'u kthefsha, unë s'besoj që kthehum na, po n'u kthefsha, Do gjej ma mirë se ti apo. Që ka për shembull do të thotë besimtarët e besimtarët mundohen m'u largu prej haramit, me i kry obligimet, apo kanë të metat e veta, kanë gjynahe, gjithkush ka gjynahe, apo. Ama mundohen, mundohen me u rujt, apo mundohen me u rujt. Dikush, hiç s'munohet me u rujt, apo. A mendua se kena me i bo muslimanët, besimtarët, njejt si kriminelët? Ça keni, a jeni, a jeni mirë ju, ma lekum. A jeni mirë ju. Andaj, të nderuar, tash Allahu xhele ve ala, fillon me ju drejtu kësaj kategorie që menojnë, që menojnë se Qyshdo që ata të bojnë? Qyshdo që e organizojnë jetën? Çkado që të bojnë ata? Gjithë mirë e kanë. Ata kurrë keq s'e kanë. E tash me këta Allahu xhelle ve ala komunikon. E ka shumë kësi. Allahu thotë, ma lekum kejfe tahkumun. Çka është puna juve? Kurejshtë e Mekës. Kqyrne çfarë absurditeti. Vallahi, këta, kjo kategori është shumë interesante. Kurejshtë e Mekës, domethonë, kanë bo idhujtari, kanë bo krime, kanë bo zullum, qysh i kanë mbulu krejt këto se mirë e kanë, kanë mbulu me faktin e Qabes, na, na, na e kena Qaben. Domethonë, gjeografikisht kanë qëllu me një vend, A, si duket kjo puna e, e, e, e, e, e zhveshjes, i shkon historikisht problemi kësaj kategorie, a kupton. E kurejshtë a janë zhvesh? Jo, ata jo. E gratë e kurejshve, a jonë sill lakuriq rreth? Jo, ato jo. E pse gratë e juve jo? E gratë e tjera po, pse? Apo pse? Na s'i kena këto telashe, a kupton. Na s'i, na s'i kqyrim çfarë firme ka ai, a kupton. Jo, apo, ti duhesh me pas firmë çkado që me vesh. Se ai s'të vlerëson me kurgjë, pos me tesha. Ama, ata tjertë, që po, ndryshë lëson, ata edhe tjertë të shkyme me i pas, edhe me dalë me mrena këto, s'ka gajle se, kjo është ma e avancume. Apo? Keni pa, shpesh kanë analizu, a kupton, po njerëz që janë, ndoshta edhe kanë, kanë kriju platforma digjitale, edhe rrjete sociale, familjarët e tyne s'janë pjesë e asajna, a kupton. Apo, as nuk ekspozohen ata n'rrjete sociale, a kupton. Pse, po ata tjerët duhet me bo këtë punë. E kështu me radhë, kështu me radhë. Na po flasim për ata që i bin fyllit. Qata apo ata që organizojnë valle për me manipulu me mashtru, qata, qata, ata me ta flet Allahu azze ve xhel, a kupton. Ma lekum. Ku e gjet ju këtë ritëm? Ku e gjet ju që kjo është ajo që duhet me ku e gjet ju këtë punë? Em lekum kitabun fihi tedrusun? Mos e keni ju një libër ju ka Kurani është për qashtu Mos po menoni ju helbet Se qashtu te Allahu është Kurani, do qësi farë bedevive do arabve jau ka çu A ju e keni një special Për juve elitarve jau ka çu Allahu një, a kupton, një libër të posaçëm Ju mësoni mshehtas, a kupton A që a është kjo Mos keni ju një libër të posaçëm Ose Inna lakum fihi lama takhayyarun. Kjo është formë e injorimit që ja bën Allahu azze ve xhel. Mos e keni vallë ju një libër, ja u ka pa Allahu azze ve xhel të zbritur i cili realisht është përgjigje e kërkesave të juaja. E lypin sot një fe, e cila s'ja prish as tymin e duhanit kërkuj, a kupton, as të raqilakon, as rahatinë, as haramin, kurkun s'prek, a kupton. Ama një fe që krejt veç haram, haram, haram, jo, atë mane ju për vete, a kupton. Allah thotë mos e keni dhe ju fe kështu helbete. A keni kështu. Fe e cila, domethënë, gjejnë përgjigje sot kaherë edhe prej autoriteteve fetare është çuditesh a kupton që kurrë s'kish shku menja që dikush ka mundësi deri n'qat nivel me e shtremnu e me e laku e me tekstin e Kuranit për me e legjitimu epshin e dikujt çuditesh a kupton çuditesh Kqyre për shembull mbulesa, shamia a kupton. Historikisht gjith u kon, kurrë s'ka pas, është ixhma, konsenzus i krejt ulemave është, a kupton. Gjith u kon kështu. Sa shka pun medhhebe, shkolla juridike, kontinente, gjith u kon kështu, kurrë s'ka pas telashe, kurrë, gjith u kon. Sot isha dalin thotë, ky ajet ka të bëjë me këtë. Allah. Apo. E kjo është përpjekja me bu një Kuran, një Kuran i cili, domethënë, i cili i plotëson dëshirat, i cili, domethënë, i, i, i, i arsyeton epshet, qasi, a kupton. Një Kuran që ka të bëjë me, me klube t'caktuara, ku aty s'un hin gjithkush, a kupton. Jo, jo. Ata që janë pak ma t'shkret, ata që janë pak ma, ata i qet pikë lutën. Që kjo është ajo, domethënë të nderuar vëllezër, smundje e asaj epërsisë mbi bazën e racës, ngjyrës, kategorisë sociale apo ata të tjerët ma ma ma. I cili nuk mujt me ardh në xhami. Pse? Ngase nuk muj me e qit unë ballin ku ai i qet komtë e tij, a kupton. Ngase e do një libër, i cili domethënë, i thotë, ti ballin kurrë mos e qit aty ku i qesin komtë, a kupton. E mirë, kur nuk për po e qet ballin qitu, ku i qesin komtë njerzit me abdes, e të pastër, e man gjith ballin nalt kështu t'ja, Ama, nuk ka fe me fontan dëshirash. Nuk ka fe me epsh. Ka fe me knaqsi t'Zotit, qështu ka thënë Zoti. Të pëlqen mirë, s'të pëlqen. Ama nuk ka fe, domethonë që bojmë pazar në këto. Nuk ka fe, feja nuk ka pazar. Do njerëz menojnë që bojmë pazar na. Na hoxhallarët jena tu e shit një mall. I cili për shembull i ka 5 vakte namaz edhe ka këto. Vjen këto, a je mësu, ku të kanë mësu qështu me bo pazar, më shtu jepën. Vjen këto, ja, ja, ja. Punëtori e ti, kur qesi ma shumë? Ti shkon n'treg, edhe për me shit, veç me u bo interesant me t'dasht njerëzit ty, apo? Se ata dojnë edhe ta marrin mallin, nëse ta marrin as s't'kqyrin be, kupton. Vjen dikush, sa është kjo, 20 euro, ja, merre. Merre për 2 euro, kupton. A, qesi burri, a kupton. Ai qaty të livdon se ta merr mallin. E kur shkojsh me u kusurit te zotnia që të ka marrë, apo, e sheh që ka mungojnë, çka bohet, apo, ki me i la vetë, vetë ki me i la, a kupton. Nëse te njeriu është kështu, te Allahu qashtu është, Allahu të ka thonë, ti ki me ju thonë pesë, ti ki me ju thonë qëto, ki me ju thonë kështu, nëse e liron, ti ki me e pagu, a kupton. Ki me pagu, a kupton, kush të ka thonë me e liru ty? Kush të ka thonë me bo këtë punë, a kupton? Do njerëz, fatkeqësisht, e marrin fenë si me konë pronë private. Bane kta, hajt se në qafë teme, bane kta se njerë, kush të ka thonë ty kështu, kupton? Domethonë, ose keni të drejtë me bo vet një fe me modelin e juve, ose keni marrëveshje, ejman, keni marrëveshje me Zotin Xhele Xhelaluhu, i cili ju ka thonë juve, ju të meçëm jeni, ju shumë jeni mendjendritur ju, apo? Pastaj thot: "Selhum ejuhum bi dhalike zaim", ose shkojmë një hap tutje na me pyetjen. Kush ju ka dhënë garancë zaim? Kush thot? Unë garantoj te Zoti i Madhnum se qe, unë garantoj kush, kush ai? A del dikush ai, edhe Ebu Xhehli ka thënë qoftë me, ka qesi shumë që thonë. Po kush e ka autorizuar këtë? Kush i ka thënë këtina me thonë, ty kush të ka thonë kështu me bo? Apo, kur ka ardhë beduini tek pejgamberi selam, ka thonë, kush të ka dërgu ty? Ka thonë Allahu. Apo, pejgamberi selam ka thonë, Allahu më ka dërgu. E ty kush të ka thonë me thonë kështu? Domethonë, kush të ka thonë kështu me thonë? Kush të ka thonë ty? Kush të ka autorizu ty me thonë njerëzve që kjo kështu, kjo kështu e... Allahu e që dhijam të. Shikoni këto pyetje që Allahu jau bën njerëzve, vallahi kanë nevojë me meditu këto. Po. Kush të ka thonë? Domethonë, kush të garanton ty që ti munësh me, domethonë ti munësh me ndjek çfarë rruge don, munësh me menu çka don, munësh me besu në çka don, munësh me te qysh don ti me ja bo. Edhe në fund, kur të ngjallesh me thonë, për shembull, Unë qështu kom menu edhe besoj që edhe nëse kom gabu, unë e di që kush të ka thonë ti kështu që guxon ti kështu me shku te Zoti, kush të ka thonë. A po kuptoni? Kjo pytje është goditëse për kurejshët. Kush ai zaim, kush ai prisi juj, cili është, me ta të flasim. Kush ju ka thonë juve kështu që muni ju me me u tall me fe të Zotit, ose muni me bo krime, muni me hyp në qafë njerëzve, mush me, me uzurpu pasuri padrejtësisht, e mush me mashtru e me, me bo të këqija, mush këto me i bo në fund ti me kon i pastërti. Kush të ka thonë ti kështu? Kush të ka mësu ti kështu? Ejjuhum bidhalike zaim. Kush ai prisi juj? Kush po i mëson? Qam të mësusi juve në? Po du me pa ata. Subhanallah. Ose Allahu thot, em lehum shureka, felje'tu bi shurekaihim in kanu sadikin. Apo mos vall, është çështje tjetër, arsye tjetër. As keni libër, as ju intereson me pas libër. As keni fe, e as ju intereson me pas fe. E as nuk keni mësus, e as nuk keni garantus, as ju intereson. Është, ndoshta, qikjo është, ndoshta. Cila, em lehum shureka, apo kanë aleatë, kanë zotna, apo që i mbrojnë ata nga dënimi i Allahut azze ve xhel. I mbrojnë ata nga momenti i fundit. Domethonë, ata jetojnë qysh don, bon qysh don, shkon qysh don, edhe kur vjen deka, vjen meleku i vdekjes, i dërgun ka Allahu azze ve xhel. Ai e thot, i thot, to është dikush t'i thot, ai nuk dikush t'i thot. Meqë Allahu po thot, a keni ju kësi që i thuni, tani i thuni, a po ma hek qeta se, jom pak i nzon, çohet tani, apo, meleku, i thot ati, ati mikut, ati Aleatit të vet, që, që ka këta, i thot qikjo orë pak e bash ka ma prish fort disponimin. A po i thonë është ti, hajde. A, a keni ju dikon jam? A keni? A ka? A ka mujt dikush me i thon melekul mevtit? A ka mujt me i thon? Jon tu provu me i thon shkret apo po. Jon tu provu me i thon apo. Ama Allahu tebareke ue teala, domethonë e mposht njerinë me vdekje, kupton, s'ka ku me shku. Em lehum shureka, a kanë ata me që kanë bo me ta? Prandaj çfarë pyetjesh i bon Allahu tebareke ue teala? Çfarë pyetjesh Allahu xhel-le ue ala i bon, a kupton? E pastaj Allahu xhel-le ue ala i tregon se kthenu në në binarët e duhur. Edhe ju besimtarë, edhe ju tonë, a kupton. Realisht ata që janë përmbajt tekstit të ajetit, edhe ata që e kanë komentu mbi bazën e mbi bazën e kuptimeve gjuhësore që ashtu Kurani komentohet, kanë thonë jukshefu an sak, se keshfu sak është me u zbulu kërciku. Kërciku domethonë kjo pjesa që është nën gju deri te nyja e komës, apo kjo është kërciku. E Allahu thotë, zbulohet kërciku. Cili kërcik zbulohet? S'kallzon Allahu këtu në ajet, a kupton. Dhe gjuhësisht, arabët e kanë përdorë, për, për kohë të vështirë, kur diçka farë siklet i madh, kur beteja është me të vërtetë shumë e ndezur, kur situata është shumë kritike, thojnë, Jetojnë shumë rahat nga udhëzimet e Allahut Azze ue Xhel, s'e çajnë kokën fare për këtë çështje, bojnë zullum, bojnë shkelje, marrin të drejta, cënojnë të drejta, jetojnë rahat. E Allahu tash Azze ue Xhel i përkujton për një siklet fort të madh kur zbulon do realitete. Si një mjegull edhe ftohen me bo përulje, po s'kanë mundësi me bo, a kupton. Kjo është një koment. Disa e kanë komentu, domethonë se bëhet fjalë për zbulimin që Allahu xhel-le ue ala e bën, për shkak se ka ardh në një hadith në Buhari, mirëpo, hadithi flet e vërtetë për një cilësi të Allahut tebareke ue teala, por që jo detyrimisht ka lidhje me këtë ajet. Dhe shumë nga dijetarët, domethonë, pa dyshim, çdo cilësi që ka ardh në ajet, në hadith, na e pohojmë, pa shtrembëru, pa përngjasime, pa asgjë, kjo çështje e njohur, a kupton. Mirëpo, kur ajeti nuk e jap direkt, dhe dhënia e komentit mbi baza gjuhësore, nuk nënkupton mohimin e cilësisë nëse ka ardh dikun tjetër. Prandaj hadithi ka të bëjë me pohimin e cilësisë së caktuar, mirëpo ajeti s'ka lidhje me këtë, për shkak se nuk ka ardh në çështjen e pohimit të cilësisë. Ka ardh sak, domethonë, pa e pashquar, a kupton. Ka ardh e pashquar. Ndërsa në hadith ka ardh me përemër. Fejekshifu rabbuna an sakihi, e zbulon Zoti jonë kërcikun. Nuk e dimë na, kjo lejse kemithlihi shej. Nuk i ngjan Allahut askush. Kjo është sikurse i takon Allahut tebareke ve teala. Sikurse besojmë se Allahu dëgjon, se Allahu sheh, mënyrën që Allahut i takon, jo si na. Ne s'themi Allahu sheh, sikurse ne, larg asaj, kjo është dalje pi fesë, përngjasimi. Jo, larg asaj. Ne pohojmë atë që Allahu ka pohuar, por sipas asaj që Allahu ka thonë, pa përngjasime dhe pa ndërhyrje, pa ndryshime. Por kur ajeti nuk e jap kët, nuk mund ta ngarkojmë veç sa për të pohu. Por e japim kohën që e jap ajeti, ndërsa në hadith japim kohën që e jap hadithi apo. Prandaj mendoj që ky ajet është pak problem me e lidh direkt me hadithin Bukhari apo. Është problem me e lidh direkt për shumë arsye. Një për shkak të problemeve që i ka në transmetim, edhe një për shkak të problemeve që i ka në vet formulim apo. Gjë tjetër, e rëndësishme është se Flitet për një situatë të vështirë, t'ronë. Tash këtu Allahu azze ve xhel, na përmend edhe komunikim me një kategori të caktuar të njerëzve që janë mohuesit, janë ja, ja, janë janë ata që e luftojnë atë që u takon njerëzve me besu në Zotin tebareke ve teala, Tash këtu përfshihet edhe një kategori tjetër që nuk është e dukshme si kjo e para, por është perfide. Këtu përfshihet edhe kategoria e hipokritëve, munafikëve. Të cilët, të cilët domethënë nuk kanë pas pretendime publike si këta do të tjerë. Këta që folëm për ta deri më tani, kanë, pra kanë pretendime publike, që s'besojnë, që dojnë një libër, një fe, me, që, këtë, ka kështu, apo. Po ka një kategori që nuk thotë kështu të të janë, a do të çka ka thonë zoti, ka thonë qështu po, mirë po, mirë po, përmrena, punojnë për këtë kategori, apo. E Allahu xhelle ve ala thotë se do të bëhen teste të sinceritetit dhe të vërtetësisë, Edhe në dunja, por do të bëhen teste edhe në botën tjetër apo. E Allahu xhelle xhelaluhu të ndërlozur për me ja dëshmu njerëzve se Ai e flet të vërtetën dhe se gjykimi i tij është i drejtë shpeshherë Allahu tebareke ve teala i bjen njerëzit në situata të caktuara për shembull apo Matja e veprave në ditën e gjykimit. A ka nevojë Allahu me i mat veprat? S'ka nevojë. Nuk ka nevojë. A ka nevojë Allahu me i gjyku njerëzit për me vendos pastaj kush shkon xhenet xhehenem, a ka nevojë? Jo, s'ka nevojë. Por dëshmi Allahu xhelle ue ala don me i mbyll të gjitha rrugët e arsyetimit për veprimet që i bën ata. Subhanallah, sa i kujdesshëm është Zoti jonë. Me ju arsyetu robit se ka me të nihmu, ka me të mshiru, apo. Pse s'e ka borxh, as nuk ka mundësi askush me e detyru Allahun xhelle ala për me arsyetu, jo për këtë arsye. Për shkak se i don robtë e vet, don me u qetsu zemra, ti e ke bo vetë, s'është punë që Allahu të ka dënu. Andaj askush nga mohuesit ditën e gjykimit nuk e konteston gjykimin e Allahut se është i drejtë. Jo, por e mallkon veten e tij, e qorton veten e tij, sikur se kemi përmendur në surën El-Mulk. Fa'terefu bi dhenbihim. Ata e pranojnë gjynahin që kanë bo. Ata e pranojnë, edhe thonë të kisha me ngu, të kisha me koni mençur, me pranu. Ai veten e qorton. Ngase janë bindur se gjykimi i Allahut është i drejtë. Po megjithatë Allahu tebareke ue teala jau dërgon disa shenja. Edhe këtu Nëse ju e kontestoni se e drejta për në xhennet Nuk mund t'i takon vetëm kësaj kategorie, po edhe neve, a bojna një test, boni sexhde. Sexhde është treguesi i xhenetit, të themi. Edhe ata që kanë adhru Allahun në sexhde në dunja, edhe kanë bo sexhde, sikurse e kanë adet, bojnë sexhde. Ndërsa ata që s'kanë dashtë me bo sexhde një kategori, edhe një tjetër që ka bo ka, ka bo sexhde, po ka bo sexhde sa për m'iu shkru emri në mesin e tyne, po jo që njëmend ka menu sinqertë me bo sexhde. Allahu na ruajt nga dyftyrësia, nga syfaqësia, ka në hadith se i bëhet trupi, domethënë, e, sikurse dërrasë. Drrasa a ka mundësi me u laku, munesh me e thy atë, pos. Ato kur ta lëshon, ose bjen komplet përpara, ose bjen komplet mrapa. E këta kështu bohen, shtangën, tërsisht, edhe sa herë tentojnë me bo sexhde përpara, Allahu xhelle ue ala i kthen mrapa, bin me qafë përpara, jo me ballë. Kjo është testi për tregu se nuk jeni ju për xhenet apo. Për shkak se kur keni pas mundësi me dëshirë e vullnet me bo sexhde keni refuzuar apo. Prandaj ajo sexhde atje në ahiret nuk është sexhde e adhurimit, se të kishte me qenë sexhde e adhurimit, kishte me pështu, por është sexhde e testimit, për me ju dëshmu Allahu xhele ue ala që Trupi juaj nuk është i përshtatshëm për xhenet, se nuk po thehet për Allah, s'u mësu m'u thy për Zot kurr. Një trup që nuk u mësu, një zemër që nuk u mësu kurr m'u thy për Zotin. Kurr m'u përul Allahut tebareke ue teala. Sa herë e ka ftu Allahu për përulje, kurr s'iu ka përgjigj. Problem me qenë e përshtatshme për me banu në një vend që Allah e ka pregadit për të thyrit e për mbrojtësit e për ruajtësit e asaj që Allah e ka shpall. Pas Allah përmend gjendjen e tyre khashiaten absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Ditën e gjykimit tash të ulëra dhe dikush kur ka bo fajin e bëhet si gjynah tash. Ngase kjo është mentalitet i tyne, a kupton. mentalitet i viktimizimit. E bon sherrin, e bon të keqen, e bon krimin, tani bëhet gjynah. Jena që po hjekim, jena Dhe kjo është një mësim për neve të nderuar vëllazën që njeri sa t'është shnosh, le të bon sa ma shumë punë t'mira. Kur je shnosh, kur je i lirë, kur i ki mundësit, bon sa ma tepër punë t'mira. Se vjen koha kur mundesh me kon i nxon. Vjen koha kur mundesh me kon i smutë. Vjen koha kur mundesh me kon i lodhur. S'ki mundësi me bo do punë, s'un i bon. E Allahu xhele ue ala për shkak se i ke bo kur je kon shnosh, T'i shkrun edhe kur je smut e kur je i lodhun edhe pse nuk i bon. Kjo është një tregtie e mirë me Allahun tebareke ue teala. S'po flas veç për farza. Po ka do nafile, do sadaka, do punë t'mira, boni sa të mundesh kur i ki renet. Se tani kur vjen puna e s'i ki renet, meleku s'e nal dorën, ai shkrun hala, je tu bo, je tu bo, je tu bo, ti s'je tu bo. Po Allahu i thotë shkruaje se e ka pengu diçka a kupton. Kjo është tregti e mirë me Allahun xhele ue ala se kush garanton për ne se gjithmonë mund të jemi n'disponim me mundësi me bo kush të garanton nuk të garanton kërkush. Prandaj shfrytëzoji mundësit sot me bo mirë, edhe kur s'ki mundësi me bo Allahu të llogarit sikurse me bo mirë. Në këtë ajet Allahu thotë i kena thirr me bo sexhde kur janë kon shnosh. Tash s'un bojnë se s'kan bo atëherë. Të kishin bo atëherë Edhe sot kshillim bo. Pasaj Allahu xhelle ve ala thot, ti kur të nin këtë fjalim, pejgamberi sa sallam, domethonë, ka pas dhembshuri, Ulema thonë që kjo folja dherni, dherhum, lej ata, lej, lej, është nga format më të tmerrshme të kërcnimit. Nga format më të tmerrshme të kërcnimit. Allahu thot, lej ata ti, mos u merr me ta. Domethonë të nderum vllezër, atje ku s'ka muhabet për Allahun, atje ku s'ka këshill, Është bajagi rrezik. Ku ka diskutime për fenë, ku dikush edhe kundërshton, po nin diçka ka mos i muzu, ka debata, ka diskutime, ka ezan, ka namaz, ka, ka hajr. Atje ku krejt o shurdh, mun shmon me rrnu 50 vjet edhe hiç mos me të ra n'men që duhet me u falë, qatje o rrezik. Istidraxh i bjen derexh i thojn shkallëve. Shkallëve. Njeri shkallëve ja hyp ja. Ja zhdryp. Apo. Ja zbret. E Allahu xhelle ve ala thot në kuptim. Istidraxh është Allah e ka privilegju njerin duke ngrit në shkallët e nalta, apo, në shkallët e nalta, në dunja. Po atij ky privilegj që Allahu ja ka dhënë mbi bazën e nënshtrimit e besimit nuk don, refuzon. Allahu thot, kena me zhdryp na pi shkallëve qysh s'e merr menja e tij hiç aspak. E zbresim na kadal, kadal, kadal, kadal. Ai menon që është hala te nalt, hala asht i privilegjum, hala asht i nderum, hala asht i begatum, e qashtu menon. Senestedrixhuhum, kena me i zbrit, veç kur të shohin veten në podrum. Qështu njerëzit edhe, menojnë që mu po më jep zoti, lutu, lutu ti, të ke njoni, apë, njoni. Kategorie e caktume njerëzve, apë. Qaj muslimani, lutu, lutu, lutu, që? Unë hiç pa u lut, pa po më shkon puna mirë. Ti e sheh tani këta tu zbrit shkallëve, pa ai s'osht e pa, që kjo është, apë? Po të jemë, që si të po, që po, ku është po zbret shkallëve, unë hala nalt A nalt senestedrixhuhum. Ju jep Allahu xhelle xhelaluhu. A din domthon, a ke pas njeri për shembull ë ë qysh me thonë, shembull shumë po pak më se mos më kon shumë fëmia i vogël. Krejt dunjaja është lodër. E nga nga parku i lodrave në dunja, ja ka hap Allahu një hulaç. Ai tu hulat, tu hulat. Apo as i kanë obligimet, as kon as shkon punë, as kujt për familjen, ai veç në hulaç është. Edhe kujton që po i mushet atje kontoja, po po shkon puna mirë apo kur të zbresin pi hulaçe, apo i kallzojnë rënë jam këtë kë. me hyp në hulaç. Për me mujt me e nxirr pi konkurrenca, a kupton. E ulin në hulaç, ai hulat, hulat, hulat. Shkoi panairi, seminari shkoi, njerëz që kanë shit, kanë shit, ai tezga e tij hiç pa prek. Kur të zbresin pi hulaqe, se u kry mo, u mshel, do të më mshel njatë farë panairi. Ai tek që tek që i me shit, thotë jo, tash i rënem, s'ka çka me shit mo. Tash i merr ato edhe i han te shpia, se u kry puna, a kupton. Qysh kthehesh mirë në shtëpi vetëm? Çka i kallxon atë në shtëpi. Po çka ke fitu? Vallahi, u habita tu hulat, apo ata njerëz. Ha? Wallahi ma keq është kjo e kjo. Ma keq është. Ma keq është, shumë ma keq është. Njerëz tu munu për xhenet me Allahun, ai në hulaça. Senestedrixhuhum. Allahu azza thot, prandaj mos u habit. Edhe për të Allahu i ka qel syt, ju ka kallzuar mirë po. Ata e dojnë verbnin qashtu, ata e dojnë terrin, e dojnë natën. Min haythu la ya'lamun. Ka kena me i zbrit pi shkallëve të poshtë, me i çu poshtë, ka s'ja merr menja hiç apo. Hiç s'ta merr menja ka. Allahu na ruajt. Andaj ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur e shihni dikë që, kur e shihni dikun që, përkundër mëkatimit që e bën të madh ndaj Allahut, i shtohen begatitë, dije se kjo është zbritje. Apo. Kjo është diçka që Allahu na faltë. Përmirësoje gjendjen. Mos e lidh gjendjen e begative që vin pi Allahut apo me iman. Imani ka të tjera. Imani s'mat nuk nuk matet me hulaqa. Është metin që kur bjen pi s'nalti, a, a di çka është metin? Metin është diçka që është fort e rrjetizuar, që çka të bjen të s'ka shans me e çpu, a kupton. Ne për shembull i thojmë murit çelik metin, s'ka çka e çpon, a kupton. Fort është i fort është i, i, i ngjeshur apo. E Allahu thot, kurtha e Allahut është i ngjeshur, kur të bjen të s'ka ka ja mon, a kupton. Allahu na ruajt. Ngase ai qashtu e ka lyp, ai ashtu ka vepru, a kupton. E Allahu thotë pastaj, prap, kthehet me pytje. Nëse në ato s'mund po japin përgjigje, hajde kalojm një tjetër nivel pytje, a po kupton. Pse s'të përgjigjen ty, jo Muhammed? Em tes'eluhum exhran, fe hum min magremin muthkalun, a thu vallë nuk po të përgjigjen, se ti u ke vendosë tatime, e kjo i ka rondu fort. Pra është arsyeja pse s'po vin në besim se ti ju ke thon. Shartet e imanit janë gjashtë. Ndash me ta leju me besu në çdo shart i pagun ka 200 euro. Tatim. Tatim në iman. Tatim në Ramazan apo. Në është të përshëta s'po, s'po, në është të a po kupton, ja u ke prek kuletën, ja u ke prek karrikën, a qato është, a ju ka prek? Jo, më që, jo, për. Jo, vëdhis. Prandaj, Allahu tebareke ve teala, s'i ka lypë njerëzve, a po kupton. Ka në juve është. Po atë nëse ka lypë, për të mirë e tyne ka lypë. Sikur e të se këmë dhe të kime ka lypë. Nga 100% që të ka jep Allahu, 97.5 ka thonë ty, a po kupton. 2.5 fukarave, prap, prap fukarave. Akrabave tu jepjau. që me garantu një farë lloj qëndrueshmërie shoqnore, mos me pas zili e, mos me pas kësi, t'i jepsh, ai rahatohet, për ty është kjo prap, s'po t'i lyp paret a, kush po të lypë dunja, a po kupton, mësime po të jepë, udhzim po të jepë, a po ta lypë dunjanë, a qikjo arsyeja pse s'po ngon, ose, em indehumul gajb, Edhe sheh në fund që nuk ka arsye, absolutisht as ka fakte, as ka argumente njeri në çdo kundërshtim që e bën ndaj Allahut azze ve xhel, përveç një fakti, përveç një argumenti nëse mund quhet, ajo është epshi, kaq, epshi, interesi i tij i ngusht, kuleta e tij, kaq, kurgjë ma tepër, por tentohet me u paketu si argument, si fakt, normal që mos me ranë në nivel të diskutimit, a po kupton. E meqë ki të bëjsh me këtë kategori, Allahu thotë, fasbir li hukmi rabbik, ti bo sabër, edhe pse janë kategori, paramendo, gjithë kto argumente ju jep, gjithë kto pytje ja u banë, gjithë kto i banë, Allahu thotë, pra bo sabër, mos gabo me thonë këta s'besojnë, mos gabo me ikë pi tyne, jo prap rri me ta, a po kupton, Prap ti bo muhabet me ta Ja, mos, mos, ti mos i rrëno urat Mos i përjashto ata Unë e po t'thom kush janë këta se jam Zoti Unë po t'i shpalosi këta se unë e di për ta Ama fakti pse janë qështu kjo kategori Pse di njeri kështu me bo Kjo s'të jep ty drejt tash ti m'i thonë njerëzve Jëni kështu, ja, ja, ti e ki këtë mision Po flas si Zot Allahu xhalla wa ala thot Po flas si zoti A ti si pejgamber E jo si pasus E sa, fasbir Ti bo sabër, ti duhesh deri në fund me luftu. Kuptim pozitiv, me bindje, me argumente, me fakte, me sjellje të mirë, me kontribut, me miqësi, me raporte, ti duhesh vazhdimisht me kon kështu, fasbir. Li hukmi rabbik, bo sabër, wala takun ka sahib al-hut. E mos u bo sikurse ai i balenës. Kush ai i balenës? Junusi alejhi selam. Ai u lodh u mërzit. Ai tha këta s'besojnë këta këta farë më zveta edhe ja msyti. Ja s'ban ti me ja msy me dalë kur të don ti. S'ban. A po kupton? Ti dush me njoft njerëz, po. Dush me pas dije, dush me mbrojt, dush me rujt. Këtë dush me bo. Ama ti s'mush me thonë njerëzve, ju s'udhëzoheni. Ja, këtë s'e ki këtë drejtë. Ti nuk je me gjyku. Ti je me mësu, ti je me deklaru, ti je me përhap, ti je qetë punë e ki ti. Vala tekun ke sahibil huti. Idh nada ve huve mekdhum, kur na thirrke, e ish në telashe. Na thirrke, mos u ba qashtu, me pru veten me të gëlltit, balena. Por masi Allahu thot, "Fajtabahu rabbuhu wa ja'alahu min as-salihin." Edhe Allahu xhalla wa ala masi kërkoi falje, u pendua tek Allahu tebareke për këtë nguti, për këtë nxitim. Allahu e bëri nga të përzgjedhurit dhe Allahu e bëri nga të mirët, jo nga të qortuarit. Pra dhe nuk bën me nxitu, nuk bën me i ngut fazat, nuk bën me i ngut proceset, nuk bën me i ngut rezultatet, jo, jo, jo. Ti e ki qetë punë, udhëzimin, ndryshimin, përmirësimin, ti e di kush e ka n'dorë. Mos i ngut proceset, mos u ngut n'gjykim, mos jep fund një faze pa drejtë, kush je ti? Kjo shumë me rëndësi, ato. Shiko si qysh Allahu balanson, qekjo është ekuilibri kuranor? Ka tregon për ta, për ta, për ta, thush tash veç, pastaj ka, kadal, kadal, flas për ta se unë jam Zoti, unë po kallzoj njeri ku mund me arrit, ama ti, ti fasbir. Jo, ti s'je që tash ju gjun njerëzve, hunëve, vendime gjyqësore, ja, ja, pejgamberit i ka thonë, e ti? Ata që e mohojnë Kur'anin, kur e dëgjojnë Kur'anin, domethënë, e, dojnë me të hongër me shikimet e tyne, apo. Kjo dojnë me të hongër me shikimet e tyne, i ka dy kuptime. Një nga, a ke pa, se mllefi i dikujt n'zemër, del në sy, apo. Ti e sheh n'sy që fort, fort është ka i dhem Kur'ani, fort, apo. Edhe nga dhimbja që e ka thot ti i çmendur, se ai është tu u çmend vet nga pamundësia me e përballu fuqinë e argumentit kuranor e bart akuzën te tjetri apo. Dhe ka gjithashtu sikur ka ka thënë Ibn Kathir dhe shumë nga ulemat e tefsirit se ata kurejshët e Mekës Me gjithë devijimin e keq që kanë pas, por disa gjëra i kanë ditë edhe nga mësimet e pejgamberëve të mëhershëm, sikur se kanë nejt me jehuditë, me krishterët e kështu me radhë, e kanë ditë se ekziston bota e xhinëve, kanë bashkëpunu me ta, e kanë ditë se mësyshi është hak me gjithë bestytnitë. E kanë dashtë me bo veprime që me i ra mësysh pejgamberit alejhi selam. E ka transmetime që kur ka kalu pejgamberi alejhi selam ka thonë që sa i bukur është, që po i mirë është, që më e fuqizu kët pjesën e apo me rrok, që më ça mirë ndoshta. Ata kujtojnë që me këto far, me këto far prallash e e prek. Sahih, mësysh është hak. Ama ti me këto inskenime, me këto aktrime, me nënë që... Jo, jo, jo. Andaj Allahu xhele ju dha fund apo. Ju dha fund ke këto pretendime të tyne edhe aktrime, që çka s'kanë bo, çka s'kan bo në Mekë. Edhe presion, edhe dhun, edhe joshje, edhe gjithçka në fund aktrim. E kanë thon innehu le mexhnun, është i çmendun. Allahu ju ka thon, mos u merrni me ta. O Kurejsht e Mekës, ju tjerë mos u merrni me këta. Po s'është puna te ata. Problemi nuk është Muhamedi alejhi selam. Po kush është? Wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Qishtu përfundon sura Kalem. Allahu sa për pejgamberin s'osht i çmendun, nuk mundni me e godit me mësysh. Lanë njërin jo aftë. Edhe problem s'keni me Muhamedin. Po ju keni gjuhën qaf Muhamedit për shkak Të kuranit që e kapën. E, për kuran, Allahu thotë Wa ma hua illa, dhikrun lil alemin. Allah ka vendosë që ky me kon përkujtus, e kshillus, e mësus, për bota tej në kiamet. Kështu çdo përpjekje e juve, mund me i dëmtu qëta insan, ta besimtar, po këta Allah i shpërblen, këta s'hupin. Ama për që po muni këtë tingull me e nalë, për që po muni këtë mësim me e nalë, Nuk mund nga se kjo është dhikër. E këtu e ka thon Allahu Kuranin si dhikër, s'i ka thon kitab, asë të zëmë, po e ka përdor fjalën dhikër. Monin menë që dysën e në funda përnë. A, a kështu përpara tendencat kur është për me i marrë mësysh, me ju bo sihër besimtarëve, ka tendenca tilla, me magjia, me rrena, me gjithçka. Allahu po thotë dhikër. Ju besimtarët, ju besimtarët, veç me dhikër. Rrini Allahut xhelle ue ala me përmendje. Allahun përmendeni, lexoni Kur'an, bëni dhikër. Këto përpjekjet e sihirbazave, magjistarëve përfundojnë te pragu i shpisë juve apo. S'un hin mrena apo. Kjo për juve. A pse i ka thon Kur'anit dhikër? Kurani është shumë ma nalt se përpjekja e njerëzve me ndyllosi të tyne me prek. S'munen vallahi apo. O shumë ma i pastër se përpjekjet e njerëzve me e ndyt. Shumë ma nalt është apo. Problem është me bo kit punë. Kështu përfundon surja Kalem me këtë përgëzim për besimtarët, për pejgamberin, po edhe përgëzim për kundërshtarët, se mundësia për t'u pendu, për t'u kthy është, ngase Allahu po i thot pejgamberit, fasbir, bo sabër, e msoj këta njerëz, msoj m'u pendu, msoj m'u kthy, apo. Prandaj, ai sa është gjallë e ka mundësi m'u kthy, e ka mundësi m'u pendu, nëse don mbrojtje, nëse don ngritje, nëse don përmendje, nëse don shpërblim e shpëtim, është në këtë libër që e ka zbrit Allahu tebareke ue teala. E shumë e shumë dobi tjera që kanë mbet, pa u përmend, po besoj që kjo që u tha, lus Allahun të jetë e dobishme, e mirë, udhëzim për neve në dunja, edhe shpëtim e shpërblim për neve ditën e gjykimit. Me kaq edhe ka përfundon përfundon sura Kalem, vazhdim inshallah me surën e radhës në takimet e ardhshme. Allahu na ruajt nga çdo keqbërës, nga çdo njeri i lig, nga çdo tendence, përpjekje për të na bë dëm, për të na dëmtuar, shkatërruar për çka Allahu na ruajt. E na bëftë Allahu bëmirës të durushëm edhe